qirqinchi o'gdilmishning o'dg'irmishning qishig'i bog'anliqi aytiladi u darhol etini tutib egarladi uydan chiqib qerindishi tarafga mongdi qerindishiga yiqillab kelganda etidan tushib piyoda yetib bordi kelib qo'li bilan asta eshikni qoqdi o'dg'irmish ibodatini to'xtatib o'rnidan turdi ishikni ichib talog'a chiqdi qarindishini ko'rdi quchoqlashib yuz ko'zini so'yib esallashdi qo'lidan tutib shu on o'yga boshladi o'rin ko'rsatdi qo'lidan tutib yenida o'ltirdi o'zi qarindishini ko'rib bak so'yindi ko'p hamdu sano aytib xudoga shukur qildi kishi ayrilib istab kelib yana salomat ko'rishsa nima degan ajoyib shodlik bu ha qerindishidan yiroqlashib yana qaytadan yiqillashish nima degan yaxshi ish ha qara mehribon qarindosh o'z qarindishiga yiqinliq ko'rsatsa nima degan chiroyli bo'ladi ha adash qarindoshga qarindoshning ko'ngli mehribonlik bilan yiqin bo'lsa nima degan go'zal chin ko'nglidan yiqinliq qilg'uchi mehribon qarindosh nima deydi angla judo bo'lgan kishilar biri biri bilan ko'rishsa qayg'usi qisqa xushalliqi uzun bo'ladi kishi ayrilib yana biri biri bilan salomat ko'rishsa nima degan yaxshi o'dg'irmishning o'gdilmishga suoli o'dg'irmish qarindoshlarini so'radi o'gdilmish ularning eson omonliqidan xabar berdi o'dg'irmish yana so'radi manga aytqin qandoqlachi kelding sanga nima bo'ldi men seni aligi bilan billi ekan bilim bilan xalqqa foyda yetkazib yetibdi deb angladim ularni qo'yib xalq yukini bo'yningga yudib bu yerga qandoq kelding o'gdilmishning o'dg'irmishqa javobi o'gdilmish javob berib shundoq dedi ey xushchiray men seni ko'rishni orzu qildim seni ko'ray g'am qayg'u tugunini yeshay deb bu yerga keldim seni ko'rishga bak intizor edim bugun oldinga kelishga fursat topdim uzoq zamondan buyon seni ko'midim ko'rishni orzulab tilaytdim paytiga erishanmidim Endi vaqt keldi meni o'zim kelib sen bilan uchrashdim Buning шүкір дәймін. inson o'zi есен omon болсыла, тілікігі етеді ay mehribon qozam. ayrilish paytlarini beshidan kechirgan seg'inishni his qilgan kishi nima deydi angla inson tirik bo'lsa tilikiga yetadi tilakka yetish uchun hayotliq bir sarmoyadir inson hayot bo'lsala tepishadi esan bo'lsala ayrilganlar qovushalaydi hayotliqni tila orzuni tilima orzuga yetish uchun hayotliq yo'lakdir xudo oxir manga tilikimni badi eson omon sanga qovushdim bu so'zdan keyin yana bir so'zim bor anglashni xohlasang bunimi aytay